par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis un jauns raidījums, šīs nedēļas raidījums, labās ziņas. Un šajā reizē kopā ar uh, kādu uh, interesanti, ļoti interesanti cilvēki, ar kuru es, prasi, kuru es prasīšu paš, pašam sevi iepazīstināt, jo, saprotiet, ir ļoti daudzi amati un, un statusi un visādas tādas lietas, un gribētos tad dzirdēt, kā tu pats gribētu, ka sevi uh, prezentē, bet uh, vārdā Klaudio Rivera. Labvakar, Jānis. Labvakar. Uh, ļoti, ļoti labs vakars. Bet, jā, kā tu gribi, lai, kā tu gribi, lai cilvēki tevi zina? No, nu, es, es um, Nu, es, e, es gribētu, lai Sriedgi zina, ka es esmu, ka es cenšos būt labs cilvēks. labs sākums, jā. un tu zini tagad, ka tu prezentēji labas ziņas man pirms kādiem 15 gadiem. Man bija viens projekts ar, ar, ar vienu draugu, ka mēs izveidojam portālu, ka bija labas ziņas.lv. Un mums bija tādas domas tieši, uh, eh, ka tieši nu, komunicēt, nu, ka ne, ne viss, kas notika pasaulē, ir slikts. Un kaut kādu laiku ar to mēs nodarbojamies. Bet, Tie, eh, eh, tieši tāda pati kā mana doma. Un tā ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tad, eh, jā, es, es dzīvoju Latvijā jau 20 gadus, esmu no, no Argentīnas. Un uh, Un uh, es, es atnācu uz Latviju, tāpēc, ka esmu nu, no Opus Dei, katoļu baznīca institūcija, varbūt zināma, pareizi. Uh, es zinu, bet varbūt tās var īsi pateikt klausītājiem, kas ka, ir tāds Opus Dei, jo es pie, pieļauju, ka daļa nezinu, un daļai varbūt tās pilnīgi aizpildu <laughs> mans priekšstats varbūt. Jā, vai kad ir lasījuši kaut kādā grāmatā. Jā, jā, jā, jā, jā, piemēram. Būt, piemēram, jā, tad... Uh, Un, ja, eh, ja, ja jūs ļoti gribat zināt, kas ir opus dēļ, vislabāk iet uz mūsu mājaslapu, protams, opusdeiks.lv vai opusdeiks.org un, un eh, arī uz mūsu divinātāja mājaslapu eskrivā.org, mm -hmm, bet mm -hmm. opus dēļ ir institūcija, kā uh, tika divināta 1928. gada Madride, Spanijā, un tagad darbojas 70 valstīs un ka ir tās bestījums, ka ir paredzēts cilvēkiem uh, kļūt par krist, reāliem kristiešiem pasaules vidū. Un, um, un tā, tā institūcija mēs palīdzam um, gan vīriešiem, gan sievietes, eh, gan jauniešiem, eh, gan pensionāriem eh, tieši dzīvot savu dzīvi simtprocentīgi pēc Kristu aizsniegt. Bet tas arī tāds eh, diezgan augsts uzstādījums, ko tas vispār nozīmē? Tas, tas nozīmē būt, no, es, mūsu divinātais, opusdei eh, divinātais, es vatais Jose Marija, skriba mums vienmēr teica, ka tas nozīmē būt miera sejai pasaules vidū. No tiek dot mieru. Jā, jā. Un, uh, un, un, un, un dot mieru nozīmē, ka mēs eh, cenšamies caur, sav, caur mūsu darbu, caur mūsu draudzībām, caur mūsu attiecībām, īstenībā parādīt Kristus seju tur, kur mēs esam. Un tas ir, protams, ļoti sarežģīts, tāpēc ka nu, dzīve ir sarežģīta un ir ļoti daudz, teiksim, kas ir Uh, kur, kur ļoti daudz tie izaicinājumi. Ja? Tad, nu, jā, bet vēl viena lieta. Jā, eh, Nē, nē, e, es tikai tā domāju priekš radio klausītājiem, iespējams, kad jūs esat arī pamanījuši eh, Klaudijo, jo Klaudijo eh, ir arī publiska personība, <laughs> kuru uh, ik pa laiciņam, manuprāt, var redzēt dažādos plašsaziņas līdzekļu mēdījos, citiem vārdiem sakot, uzstājamies un saistītu vairāk ar Manu izglītības jau. Jā, jā. jā. Tad eh, es esmu pasnesējis, eh, strādāju Tehniskā Universitāte, bizne, eh, Tehniskā Universitāte Biznesa Skola, Riga, Rigas Biznesa Skola, tur jau 13 gadus, un tur esmu akademiskais direktors, arī, uh, tad eh, mana, mana uzrausība ir eh, programmu kvalitāte, studiju kvalitāte, projektu kvalitāte. Uh, ah, tad um, un vēl eh, arī uh, vadu uh, bakalaura programmas tur. Un papildus tam esmu ļoti aktīvs uh, tādā izglītības uh, politikā. Nu? Tad uh, tur, tur uh, jau desmit gadus vai vairāk uh, strādāju zināmā mērā kā, um, kā, kā konsultants, kā, kā padomdevējs uh, no dažiem uh, izglītības līderiem. Uh, galvenokārt uh, caur ārvalstu investoru padome, ka tas ir Latvi, uh, MBO Latvija. Uh, Un, eh, bet arī ārpus Latvijas. Tad tagad pēc nedēļas braucu pēc divām uz, uz, uz, uz, uz Vāciju šajā, šajā kontekstā, bet arī uz Čīnu pēc četrām nedēļām. Tad, eh, Pārstāvot tieši skolu, ja? augstskolu. Uh, jā, gan, gan uz Vāciju, jā. Uh, tur Čīna, ne, Čīna strādāšu ar um, vienu biedrību, kas ir uh, Asijas Eiropa biedrība, ka ir Aha. sem uh, visu eh, Azijas eh, un Eiropas valstu teiksim, eh, organizācija, kas strādā, lai, lai izveidot ciešāku partnerību starp Azijas valstīm un Eiropas valstīm. Un nu, manā, manā atbildība ir uh, viena konkrēta programma saistīta ar uh, izglītību. Uh, tieši, um, tieši šajās divās um, nu, pasaules eh, kon kontinentos. Ja? Un tad um, konkrēti ir kāda veida mākslīgais intelekts mainīs izglītību nākotnē. Ja? Nu, no, tā, tā no, ir tā, tad, tās eh, galvenais temats. Jā, jā, jā, ļoti, ļoti pat aktuāla tāda tematika, bet uh, un varbūt tas tā ir mana personīgā interese, bet es arī tevi esmu kaut kādā veidā saistījis arī ar līderību, uh, uh, ar leadership, uh, angliski tas jā, vārds, vai ne, uh, tādā kontekstā. Varbūt tās jā, var, kāpēc, jā, uh, kāpēc jā. tas, kas tur jā. īsti? Varbūt uh, klausītāji man šeit saka, nu, ko, ko šis kungs dara, tik daudz lietu kopā, bet, nu, lai, lai saprast... Uh, mūsdienu cilvēks, mūsdienu, mūsdienu profesors. Cilvēks, bet arī akademiķi, mēs vispār par nenne eh, bienaleta komez daram auditoria, bet, eh, gal, bet reizen mez daran dauz baira karpus auditorias, ja, un, un mana, mana, profe, mana akademiska ioma ir lideriva. Un, un ar to es nodarbojos no 99. gada, un esmu rakstījis savu doktora darbu liderībā, un, un tur mans, vienmēr eh, mans fokus ir bijis, kā eh, taisīt līderus, ja, un, ja, un, un arī kā, eh, kā līderi var būt efektīvi konkrētos kontekstos vai konkrētas vides, piemēram, izglītībā. Ļoti daudz, tāpēc, ka es esmu tik aktīvs arī tā izglītībā, gan kā izglītības cilvēks, gan kā līderības eksperts. No, kā, kādā veidā tu var mm, vadīt institūciju, struktūru, sistēmu no viena vieta uz otru. Ja, tad, eh, reizēm, kā, kā, kāpēc iesaistīju līderību, un nu, tas man liekas paskaidros. Jā, jā. E, tas bija 99. gada plus mīnus, kad um, ar manu pirmo darbu vienā universitāte. Un tādā brīdī uh, bija pirmie tie jauni uzņēmēji, kā saka, nopelnīt miljonus ar, ar, ar tiem tā saucamiem eh, .com uzņēmumiem, no tie interneta uzņēmumiem. Nu jā, jā, jā. Bet universitāte ir vietas uh, e, uztraukums, ka viņi, e, tie visi bija šeni, ka viņi ļoti daudz zināja par tehnoloģijām, ka viņiem bija ļoti aktīvi, bet viņi nevarēja vadīt komandas, viņi nevarēja uz, būvēt uzņēmumu. Un tādā brīdī sāku darboties līderības jautājums, tāpēc, ka no, nu, tad um, bija skaidrs, ka nepietiek ar tehnoloģijas zināšanas, bet bija vajadzīgs arī tādā, tādā prasme, tādā zināšanā, kā izveidot organizācijas. Nu, nu, kā arī viņas vadīt. Man liekas, ta, tas ir arī ļoti interesants un aktuāls jautājums, eh, es domāju, eh, arī radio klausītājiem ir īpaši eh, šobrīd, kad tik daudz politiskajā kā teikt, plānā notiek uh, visādas pārbīdes, gan Amerika, protams, bet tepat tās pie mums Latvijā arī un, un viss vis caur Eiropai mm. vai pat pasaulē var būt tās. Un es domāju, tas arī tāds gana nopietnas jautājums, kurā ir vērts arī iedziļināties. Varbūt tās par to arī pēc brītiņā uzzināsim, parunāsim mm. vairāk, bet uh, vēl viena lieta, par ko es nepadomāju, es nezinu, vai tev pašam tas šķiet ir aktuāli vai nē, uh, par to, ka tu esi no Argentīnas, ja? kur šeit eh, savu māju, eh, savu māju vietu ir, eh, kā teikt, izveidojis. Ļoti līdzīga māja. Ja? ļoti, <laughs> ļoti līdzīga māja. Īpaši ziemā, ja. <laughs> Nu, jā. <laughs> jā. jā. Drusku, drusku līdzīgi. Ne? Jā. Nu, uh, Argen, protams, Latvija ir mana māja jau 20 gadus, un, uh, un, uh, un, un es jūtos ļoti ērts šeit. Jā, bet, eh, protams, kā Argentīna ir cita valsts. Gan no besturiska skatu punta, tad eh, tā ir valsts, kā divināja imigranti. No, nu, tad imigranti no Itālijas, no Spānijas. Un, eh, un, un, un tad ir jauna valsts. No, nu, tā nav kā, protams, kā tur bija kaut kādi, ka bija arī, protams, aborīšļi un tā tālāk, bet no, nu, daudz no tā nav palikusi. Ja, tad, un, un tur izveidojās uh, tā, tā, tā Argentīnā, ka ir 200 gadu veca valsts, un, un, un, un ka ir katoļu valsts arī, no, tā, tā ir ļoti liela atšķirība, no, tā kā, protams, Latvija ir ļoti daudz katoļu, paldies Dievam, un kristieši, bet, bet viena lieta ir, ka uh, ir, Citalieta ir kā pēc būtība, tā ir katoļu seme, un tā ir ļoti liela, mm. ļoti liela starpība. Un mūsu pavests ir no Argentīnas, jā, no, no tā kā, jā, bet, es domāju, ka tagad daudz cilvēku var mani saprast labāk, no tā kā. tad droši vien, droši vien, rādījumā arī klausītāji, jo jūs gribat saprast vēl labāk, jūs varat uzdot arī savus jautājumus, nu mums bija iespēja pavisam īsi varbūt tās redzēt tās dažādas jomas un lietas, ar ko uh, eh, Klaudija nodarbojas, bet, uh, bet ja jums interesē kaut kas daudz konkrētāks, tad, protams, jūs varat sūtīt savus īziņas 266 77 272 vai zvanīt 67 969 131 un uzdot šos jautājumus, varbūt tās, kad var arī atbildēt uz, uz jūsu jautājumiem, bet pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ un, un tad varbūt tās nedaudz uh, par to līderību, man personīgi ir nedaudz interesē par to līderību un kā, kā tad būt par līderi šajā uh, brīdī, vai kur ir tā problēma, kāpēc mums, man vismaz šķiet, dažkārt trūkst uh, līderu. Kas ir, par, kas ir par lietu, bet tas pēc muzikālas pauzes. You call my name I hear your voice, that holy cry that wants you and me together. Something in me begins to stir. Deep down inside, I begin to pray. I want to be closer to your heart. I want to as death, strong as the grave. Nothing on this earth can separate. Many waters can't put out this flame. Cause love keeps calling out, calling my name. I want to be closer to your heart. I want to be. Labvakar, labvakar, vai e, sveicināti tiem, kas varbūt tās citā laikā mūs e, šobrīd klausās. Ir labā ziņas kopā ar mani, priesteri Jāni, ir e, Klaudio Rivera. E, nu, gars stāsti, e, e, daudzas atbildības, liels atbildības un ļoti, manuprāt, arī interesantas un aktuālas atbildības. E, Eh, tagad, kad es ar tevi runāju un saku, varētu atnākt uz interviju, man liekas, varētu būt baigi interesanti īpaši par universitāšu sistēmu, bet tad es tā padomāju, bet es vairāk tevi, ne, es zinu no, no citām intervijām par universitātēm ir bijis, uh, Bet pats man likās tas, ka tā līderība ir bijusi tāda joma, kurā darbojas aktīvi. Un es gribēju dzirdēt no tevis arī varbūt tās tu vari, nezinu, diagnosticēt, kas ir par problēmu līderībā mūsdienu pasaulē un varbūt tās mūsdienu Latvijā. Jā. Uh, Tā ir. E, es visu laiku sevi jautāju, kāpēc mums ir tik daudz līderību programmu. Uh, un līderību apmācību, un bērjo projām tas, un kad būs tas brīdis, ka neviens to neprasīs, jā, bet e, kaut kādā iemesla dēļ, e, vai mums ir pārāk labi rezultāti, vai mums ir pārāk slikti rezultāti, un dēļ tā, no, nu, tas... <laughs> Vēl joprojām mācamies. <laughs> jā, nu, tu zini, ka līderība ir viens no tiem jautājumiem, par, par kādiem gandrīz visi jūtas, ka var runāt, Un, uh, un tāpēc, ka ir ļoti daudz tādu sliktu padomu, padomju kop, kopjums tar, tur, tāpēc, ka visiem ir pieredze par līderību, pareizi, jā, un, uh, un īstenībā lielākā daļa no tiem padomiem īstenībā ir labi, viņi nāc no dzīves. Bet problēma ir, ka līderība ir, ir daudz, lai varētu kļūt par līderi. Tas prasa ļoti sistematisko darbu, un, eh, un nepietiek ar tiem padomiem. Un, ja, un tāpēc, ka nu, tad, vajag eh, nu, ļoti lielu ieguldījumu, lai patiešām tas varētu notikt. Un tas, tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc uh, eh, bieži uh, nu, lielākā daļa no cilvēkiem redz politiķus vai redz uh, varbūt kaut kādus konkrētus līderus, ka nu, tos lielākos redz, biznesmeņus. Un, un, un tas ir eh, jautā, kāpēc viņi reizēm, viņi izskatās, ka trūks tā līderības prasmes. Uh, atbilde vienmēr būs, tāpēc, ka viņiem nav bijuši uh, tāda, tādas apmācības pareiza. Viņiem nav bijis tāds, tā, teiksim, tas, tā kapacitātes laiks un, un tie mentori, lai viņi patiešām var to darīt, e, no tā kā vajag daudz, e, pēkšņi iekrīt, ja, no tādā, tādā amata, un, un amats tev nedara par līderi. No nu, tā viena, Aha. viena lieta ir, ka pēkšņi tev ir kaut kāds amats, no, nu, ka kaut kas tev, tu, te, tevi iesel par vadītāju, vai tevi iesel par, um, par, val, par ministru prezidentu, vai tevi iesel par kaut kādas skolas direktoru, vai tevi... Uh, Bet, bet tas, kā tev ir tas amats, nozīmē tikai, ka tev ir vara, no? ka tev ir kaut kāda formāla autoritāte, bet tas nenozīmē, ka cilvēki tevi sekos. Un tur ir, te, un tas nenāc līdzi ar varu. Automātiski no? nu, tas nav, jā. Ja? Automātiski. Protams, ka cilvēki automātiski mēģina respektēt, no? Tad au, formālo autoritāti. Ja? Bet tad, arī sagaida, ja pasaka, ka tu esi skolas direktors, tad no tevis arī sagaida, ka tu nu, rīkojies kaut kā nu, atbilstoši, lai, lai jā. jo grib vai, ne, vai, vai patīk vai nepatīk, saprot, ka Jā, un, un, un jautājums vienmēr, un, un kāpēc reizē mums ir tā sajūta, ka, it, ka viņi, viņi nedara tas, ka viņi jādara, uh, ir reizēm tāpēc, ka viņi, viņi varbūt nedomā par viņu komandu, viņi domā par tiem, ka viņus ielika tādā <laughs> amatā. Nu, saproti, ka nu, tās, kurš ir tavs klients? Jā, jā, jā, nu, jā, kurš, jā. Eh, kam, kam tu kalpo? Nu, tu nevari kalpot diviem, diviem kungiem, pareizi? Un, eh, un eh, nu, tas ir, ir reizēm, tas ir vēl cits iemesls, ir, ka uh, Eh, reizes notat tie līderi nefokusējas uz tiem cilvēkiem, ka ir svarīgākiem, ka ir, bet eh, viņi fokusē uz tiem, ka viņus kaut kādā iemesla dēļ ir, nu, tad, nu, ir ietekmējuši, lai viņš vai viņa būtu tādā vietā. Aha. Un vēl trešā lieta, ka ir daudz, varbūt es arī ļoti svarīga, ir rakstura trūkums. Nu, ja, ja tu skaties visveiksmīgāki līderi ilgtermiņā, un, un tu skaties, nu, kas visiem ir, nu, tad, uh, ka visiem ir kaut kas, ka visiem past pie, nu, ka patiešām tas kopīgais faktors Jā. ir ieradumi. Nu, viņiem ir tā kapacitāte domāt tālāk, viņiem ir tā kapacitāte būt taisnīgiem, viņiem ir tā kapacitāte, teiksim, būt drosmīgiem, viņiem ir paškontroli, nu, tad eh, viņiem arī ir pazemība, nu, tad, eh, un viņi arī māk pieņem pareizos lēmumus. Nu, tā kā, tad, to, kā es tikko saku, <laughs> tie sauc tikumi, tas nāca no Aristotela laika, tad ir no grieķiem, bet viņi nav novecojuši. Un tie ir tie, ir, tie ierādumi, teiksim, kā piemīt izcīliem līderiem. Nu, ir tie, un tas nāca no Aristotela, un no, no, no tiem laikiem mums nu, līderības grāmatā ir tūkstoši un miljonis, bet tu nesi gājis tālāk par to. Bet eh, a, a, kur ir problēma, jo es tā saprotu, nu, agrāk taču nebija tādi kursi vai, vai universitāte vesela programma veltīta tam, vai ne, un bija līderu. Jā. Un tagad mums kursi un viss kaut kas, un vēl joprojām nevaram tikt skaidri, un nevaram izveidot to līderi. Un, ja godīgi, tad, kad tu nosauc visus šos parametrus, <laughs> pēc kuriem jāizvērtē, Jā. nu, es domāju, nu, es nebrīnos, ka nav mums līderu. <laughs> ok, mēs esam labas ziņas raidījumā, man ir labas ziņa, ka līderi ir, eh? Tātā, tā, ah, tu, e, e, par to es e, gribu dzirdēt. <laughs> Jā. es pazīstu arī labus līderus, eh, perfekts cilvēks neeksistē, vai ne, un, un tad tas mēs Radio Marija, perfekta cilvēki eh, tikai Kristus. E bet, bet, uh, bet ir, protams, uh, tie, tie līderi, ka uh, sabiedrība, uh, organizācijas, kur viņi e strādājuši, ir atstājuši ļoti lielu savu pozitīvo, nu, ļoti lielu pozitīvo ietekmi. Ja. Uzņēmēji darbībā ir ļoti daudz līderu arī. Uh, ļoti grūti novērtēt publisko personu, kamēr viņš ir tur. Ir ļoti grūti, uh, äh, uh, äh, tas ir, ko populisti mēģina. Ja? Populisti viņi mēģina, lai uh, tauta viņus novērtē ļoti pozitīvi ar kaut kādām dāvanām un tā tālāk. Ja? Bet bieži mēs notiek, ka tie populisti, uh, tie, teiksim, viņi reize nav tik eksemplāri. E- no, viņi nav tie... Nu, paraugs, viņi, e- piemērs, viņi, viņi, viņi, viņi kļūst par, par, par lieliem... Uh, teiksim, viņi māk pārdot sevi, viņi māk pārdot ideju. Bet bieži notiek, ka līderi, tie īsti līderi, tie līderi, kas atstāt ļoti lielu ietekmi, viņi uz publiskā telpa fona, viņi ir garlaicīgi. Tāpēc, ka viena, viena no no, no, no līdera īpašība ir, ka ir pastāvīgs cilvēks. Cilvēks, ka tieši no, nu, tad, uh, strādā reizēm klusāk nekā vājāk. No, kā, nu, ka viņš, nav, es, viņš vienkārši rūpējas ļoti daudz vairāk par saviem tuvākiem cilvēkiem, tuvākiem cilvēkiem komandā nekā no, par, par, par, par, par to plašāko auditoriju. No, tad, un par to tēlu viņš arī to... nerūpējas tādā gadā, izklausās tā, vai, vai tomēr... Līderi, kā tika primāri rūpējas par savu tēlu, kā primāri, šeit nianses ir ļoti svarīga. Protams, ka tēls svarīgi, ja tu esi līderis, uh, Tu esi organizācijas sejā. Jā. Tāpēc tels ir svarīgs organizācijai. Nu, no, tā kā tels ir svarīgs. No, skatīties labi arī ļoti, ļoti svarīgi. Bet jautājumā, ja tas ir tas primārais mm -hmm. motīvs, ja tas ir tas primārais motīvs, agrāk vai vēlāk, no, nu, tas, tas būs kā kosmetika, kā būs no, nu, kaut kas, no, kā cilvēks īsti reāli, no, tās, eh, ir, tās, ir viens, eh, man liekas, ir Japānā zīmējums, kur ir uh, viena ģim, divas ģimenes, nu, yes, nu, zīmējumi par divām ģimenēm. Viena ģimene, tur uh, tu var redzēt no, no talienes, ka viņi ir tur, viņiem ir lampa, ka ir ļoti augsta, un tu to var redzēt no, no, no, no talienes, ja? Tu nāc tuvāk, un ģimene atrodas tumsā. Lampa ir ļoti augsta, ja? Uh, Un tad, un tev ir tāda otra ģimene, kur lampa ir tieši virs gala, tu to ģimene tik tālu neredzi, tev jau tuvojas. Bet, kad tu nāc tuvāk, tur ir silti un tur ir gaismā. No te, tie īsti līderi primāri rūpējas, lai komanda, kur viņi ir, no tur ir ok, tur būtu ok. Un tad, eh, un, un protams, no ar laiku, uh, Bar notiek, ka tur arī ir popularitāte, un ka tur ir arī redzamība, un ka tur ir. Protams, ka vēlreiz šīs lietas jāvienmēr domā ar niansi. No? Ja tu esi politiķis un tev vajag dabūt balsi, no, protams, ka tev jābūt redzams, ja nav nu tu nedabūsi nekādu atbalstu. Nē, nu jā, tas atkarīgs arī no tās jomas, kurā tātad tu darbojies. Ja? Jā. Ehm, jā. Jā. Ļoti interesanti, ļoti interesanti. Man gribētos, protams, uzzināt Eh, nu, bet kā tad var kļūt par to līderi? Bet par to pēc muzikālas pauzes. Radījumā arī klausītāji, ir jums, ja ir kādi jautājumi, pilnīgi droši rakstiet īsiņas 266, 77, 272 vai zvaniet 679, 691, 31. Varbūt tās ir kādi jautājumi par, par līderiem, kāpēc mums tādi slikti viņi ir vai, un kā tad varbūt kļūt par labu līderi, vai pietiek vien ar kursu apmeklēšanu vai iestāšanos universitātē. I hear the ancient song. I feel the shaking of the ground. All of creation joins as one. Heaven's roaring with the sound. If the rocks are gonna sing your place, it won't be in our silence. Cause you took off your grave clothes and left them with my burdens. So, how can I stay quiet? prophesy your kingdom come. Consume our hearts, love now and then. With all the breath inside our lungs, we're bringing glory to your name. If the off your grave clothes and left them with my burdens. So high. earth getting blurred as we're dancing, as we're singing. The lines between heaven and earth getting blurred as we're dancing, as we're singing. Oh, the lines between heaven and earth getting blurred. We keep on dancing, we keep on singing and dancing and singing, and I. Labvakar, labvakar. Šeit es priesteris Jānis kopā ar uh, Klaudio Rivera. Es pareizi izrunāju, lai... Ļoti pareizi. Lai nav tā, ka es tagad runāju, runāju, tu klusē, perfekti, vienkārši neko perfekti, ne, jā. neiebilsti. Bet uh, saruna ir, protams, uh, man mīļa tēma, uh, lai gan jauna tēma. Es par to tā nebija dziļi aizdomājies un, un uh, iedziļinājies, bet tā ir tā līderši, līderība. Uh, un uh, nu, jā, tu uzskaitīji eh, tos kritērijus vai tos, tos tikumus, eh, kas ir vajadzīgi, lai būtu labs līderis, un vienlaikus mums ir tik, vismaz šķiet ir tik maz eh, līderu, un, protams, es vairāk runāju tieši, kad runā par politisko kādu uh, sfēru, tad, tad visi mēs mākam kritizēt un <laughs> iebilst un, un pārmest, ka nav līdera īstā, un Latvijā mums vajag to līderi, bet kā mēs viņu tad varam Jā. dabūt? Uh, es nesinu, ja Latvijā ir mazāk līderu nekā citur. Uh, reizēm es, es, es to neteiktu. No man, es, es, es, red, es, es zinu ļoti daudz uh, ah, labu līderu no Latvijā, un, uh, gan politiskā kontekstā, ah, gan uh, eh, izglītībā, gan, be, gan uzņēmējdarbībā. Bet ir viens jautājums, ka, mm, ka cilvēkiem ir ļoti grūti atbildēt, un vadītājiem ir ļoti grūti atbildēt. Un, un tas ir tas pirmais svarīgs jautājums, ka viņiem sevi jau uzdot, ir, ko es gribu sasniegt ar šo organizāciju, ko es vadu, vai ar šo valsti, ko es vadu. Par, kas ir mans redzējums? Uh, kad, kādēļ es šo organizaciju vadu, un uh, tāpēc, ka ja es, es to nezinu, bet es to negribu formulēt, vai es to, ka es formulēju, ka es rakstu, īstenībā tur nav nekāda izaugsme vai ne, nekāda, nekas, nekādas ievesmas vai kā, kurš man sekos? <laughs> no, ja, ja nav, ejam par aplim. Un tu mm. zini, uh, ja tu iet uz uzņēmumiem un arī uz uh, valsts uh, dažām mājaslāpām un tā tālāk, tur redzēs, ka ir strateģiski plāni un vizija kaut kur uzrakstīta un tā tālāk, bet īstenībā tas ir vairāk uz papīra nekā uz realitāti. Jā. Un uh, ja, ja tas ir tas ļoti svarīgs pirmais jautājums, ka kāpēc mēs esam šeit kopā? Kad eh, tā tad nav tikai mērķis, bet vīzija, ko vajag dot, eh, lai cilvēks. Eh, mērķi, mērķi ir kaut kas iztermina, vai ne? Ko, ko, ko es gribu sasniegt, panākt šajā nedēļā, vai šodien, vai pēc mēneša, vai pēc gada, piemēram. Mm -hmm, ja? mm -hmm. Bet es, es nevaru uz šo iztermina jautājumu atbildēt, no, nu, kas ir mans mērķis tagad, ja man nav vīzija par nākotnē, mm -hmm. kur es mm. gribu būt. Mm -hmm pestriengadien, kur es gribu, lai manā ģimene ir pēc trim gadiem, kur es gribu, lai valsts ir pēc trim gadiem. Un uh, tas ļoti trūks, un, um, un, un eh, es biju, man liekas, pagājušajā nedēļā vienā augstā līmenā tikšanā, kur uh, tika apspriest par lielu uh, Uh, eh, projektu, kur, kur būs liels finansējums. Uh, ne, eh, ne Rail Baltica. <laughs> ne Rail Baltica. Ne Rail Baltica. Daudz mazāk par Rail Baltica. Un, uh, un, un, un tur bija tas jaut, vien, vienā ieteica, mums vajag misija, ko, ko mēs gribam, kā, kā, kā, kā saviedrība sasniegt. Nu, un viņa, un viņa teica, varbūt mēs gribam tikt uz mēnesī, varbūt mēs gribam uh, izveidot to pirmo pasaules, nezinu, dronu, kā risinās, nezinu, konkrētās eh, dzīves problēmas, vai, un, un bija klusums. Kāpēc? Tāpēc, ka bieži cilvēki, cilvēkiem ir bažas un bailes domāt par lielām lietām. Un ja tev nav tās lielas ambīcijas, ir ļoti grūti, ka tu vari būt reāls līderis, tāpēc, ka, nu, turievēsmas nebūs. Man bija problēma, piemēram, pēdējos gados, 4-5 gados, esmu darbojies ar projektiem Afrikā, izglītībā arī. Mm -hmm. un, uh, un, un mums ir ļoti daudz cilvēku, kā jautā, nu? ko jūs darat Afrikā? Nu, mēs strādājam Zambija, Zimbabwe, Namībija, Ruanda un Etiopija. Eh, un, un, un viņi jautā, nu, ko jūs darat Afrikā? Nu, pirmkārt, mēs palicējām ļoti daudz, mēs tur darām izglītību jaun, e, eh, jaunām sievietēm. Ja? Tad mēs palicējām ļoti daudz. No otras puses, mēs palicējām sevi, sāk domāt ārpus mūsu mazā pasaulīte, pareizi. Ja? Mm. No tad, bet tu zini, vēl joprojām šodien, pa spīti tā, ka jau trijos, četros gados mēs esam šo darījuši, un ir ļoti daudz labu rezultātu. Vēl ir silvekega doma, kamez zaudeian laiku, nedo maio par musu interesen pirmkārt. Un tā ir, tā ir ļoti noteicošs jautājums līderiem. Bet tātad, eh, eh, lai būtu tā, tā vīzija, tā lielā, globālā kaut kāda priekšstats par to, kur, uz kurien mēs virzamies, tas ir kā priekšnoteikums, bet un, un es tā domāju tagad par Latviju, eh, nesašaurinot, bet Bet šis ir jautājums, kas regulāri paceļas Jā. dažādās diskusijās, Absolut. ka nav vīzijas. Kāpēc tas ir? Vai tiešām mums nav cilvēka, kas, e, kas nedomā plaši, kas, kas nav bijuši ceļojuši pa pasauli, nav piedalījušies nekur, nu, ka viņi nespēja izra, izlausties no nu, tā vai tā? kāpēc mums ir tik grūti e, tādā gadījumā? Es zinu, varbūt tas, e, tas nav jautājums, uz kur tā var atbildēt uzreiz, man, Jā. bet tik un tā, bet e, kāpēc tas ir tik grūti tieši šo vīziju dabūt? Tad? Um, ar šo esmu daudz saskāries. Piektdien biju ministru kabinetā, mēs runājam par, par Latvijas ilgterminu ar, ar, daž, ar gandrīz visiem ministriem, un, un šis jautājums kaut kādā veidā bija tas galvenais dienas kārtībā. Uh, Un uh, viena no, no, no problēmām nav, ka nav vizijas reizēm, bet ir ļoti daudz viziju un nav, yes, ir bijis grūti uh, apvienot spēkus ap vienas konkrētas vīzijas. Un, um, un, un tad šeit runāšu no citu cilvēku vārdiem, tāpēc ka es, es ienācu šeit 2004. gadā bet daudz, daudzi man ir pateikuši, ka nu, kā Latvijai vajadzēja tikt uz Eiropas Savienību un ļoti veiksmīgi to ir darījusi, vai pievienoties NATO, pievienoties eh, rietumu pasaulē, to, kad bija tie mērķi, ka bija ļoti taustami, ļoti konkrēti, ļoti mm -hmm, saprotami, mm -hmm. uh, eh, sabiedrībā patiešām, un es, es varu to apliecināt, teiksim, ka Spetsnaz, esas bandas y pestan, bet ir, ir Skaidrika Latvija ļoti veiksmīgi to ir darījusi. Bet brīdis, ka jau tie ļoti konkrēti mērķi, ka bija pašsaprotami kaut kādā, ja mēs veidā, eh, un ka viņi nāca no ārpuses, ka tie, tie mērķi jau ir sasniegti, jau, bija, jau ir bijis ļoti grūti iesimēt jaunu mērķi. Uh, eh, domāju, ka plus-mīnus ir viens mērķis. Vismaz tā teiksim, tā vadošā sabiedrība, ka ir ka mums jāpacelt Latvijas labklājību, mm -hmm. lai mhm. varētu uh, Latviju darīt daudz uh, teiksim, pievilcīgāku uh, gan latviešiem, gan imigrantiem. Ja? Tas, es domāju, ka gandrīz neviens par to nestrīdas. Ja? Tad, uh, Jau, eh, jautājums ir, ka lai tā labklai, lai mēs varam sasniegt to labklājību, ir ļoti svarīgi saprast īstenībā, kur mēs, fok, mēs gribam fokusēties, kur gribam ieguldīt. Un, un es devu šo piemēru, šajā sanāksmē es devu šo piemēru, ka, nu, ja tu gribi būt pasaules čempions kaut kāda sporta, tu nevari mazās valstīs atbalstīt simt sporta veidus. Nu, tad tev nebūs tik daudz sport, <laughs> eh, eh, nu, sportistu. Jā, un, eh, un, un, un, un, un tomēr Latvijai ir jā, uz šajā brīdī, kur teiksim, ir sasniegusi jau normālu labklājības līmeni, un ka tagad mēs gribam iet uz jau nākamo uh, līmeni, nu, tagad, ja darīt to šķirošu izvēli, un ne, tu nevari atbalstīt visu. Tu vari, nu, teiksim, galvenokārt tev jāfokusējas, un tas ir ļoti grūti, nu, tāpēc, ka katra, katrs grib savu, bet, nu, tu nevari visu atbalstīt. Un, un šis, ir, šis ir jautājums, ka uh, eh, vēl joprojām starp, starp politiķiem uh, Eh, e Teodosiju vieno primjera, tad no, izglītībā tā kā ir mana lielākā nosarja, ar ko es darboju no, tādā vide, ir, eh, eh, mums ir tā pieaugušu izglītība un, un arī ļoti daudz apmācību un tā tālāk, ko Latvijas maksā no Eiropas fondiem un citiem. Un, un, un tev ir ļoti daudz ministriju, ļoti daudz ašentūru, ka viņi darbojas ar to pašu, jā. Ja? Un, eh, un, protams, tur mēs zaudējām spēku un tā tālāk. Nu, ir ļoti grūti apvienoties un būt kopā uz vienu mērķi. Nu, tas, tas laikam ir vēl viens jautājums, bet uh, sakarā ar to, ka laiks mums jau ir izticējis, man gribas prasīt, bet tagad mēs te sēžam, klausam, es te sēžu klausos, bet es pieļauju, ka ir arī daudz eh, klausītāji ētera, klausītāji šobrīd vai pie stūras, vai mājās, vai kur citur, un domā pie sevis – a, ko es varētu darīt lietas labā, vai ir kaut kas, ko es kā vienkārši cilvēks Jā. varu darīt? Absolūti. Uh, man, man jāsaka, ka Latvijā tagad, uz šo brīdi, uh, mēs varam, protams, ka ir lieta, ka, ka neiet labi, bet, bet ir, vien, ir tā demokratiskā sistēma darbojas, un, uh, un, un ir ļoti... Uh, teiksim, ir daudz vieglāk Latvijā nekā daudz citas vietas, e, aktīvi piedalīties e, politiskos lēmumus. Um, ehm, un uh, ir ļoti daudz veidu, kā piemēram, ir ļoti daudz tā nevalstiskas organizācijas, kur uh, iesaistot tādas nevalstiskas organizācijas ir, ir iespējas uh, ka ir uh, ierakstīta likumā, bet ne tikai, ka arī reālā dzīve darbojas, kur var piedalīties saiemas lēmumos vai domes lēmumos un tā tālāk. Uh, reizes cilvēki domā, ka tās iespējas ne, tāpēc, ka pārmaiņas ir nenotiek, bet tas, tas ir maldinošs uh, novērojums, nu, priekšstāts. Tāpēc, ka, ja tu esi, uh, ja tu esi deputāts saimā, uh, te gusta topaxo eh, priekšstāto, tāpēc, ka politikā lietas pēc būtības iet lēni, un viņam jābūt lēnas, tāpēc, ka saproti, ka jebkādu lēmumu, ka tiek pieņems politiskā līmenī, ietekmē ļoti daudz cilvēku, tā kā, nu, tas būtu Eh, nav tikai diktatori, var pieņemt ātrus lēmumus. Mēs dzīvojam demokrātijā. Mm. Demokrātijā mm. ātri lēmumi nevar būt. No vienmēr viņi būs izņemot, ja ir covid, un jāpieņem ļoti daudz lēmumu. Ja? Bet, eh, bet parasta um, sabiedrība, parastos laiku. Tā kā mans ieteikums ir nekautrēties un uh, iesaistīties. Ir ļoti daudz veidu, kā iesaistīties, ir ļoti daudz pietiek, ja ir kaut kas temats, ka ir interesanti, meklē, kurā brīdī par to tiek apspriest, kurā vietā tiek apspriest, ir ļoti daudz, varbūt cilvēki to nezina. Bet visi ministru kabineta noteikumi, gandrīz visi, ne visi, bet gandrīz visi, viņi ir nodoti publiskā apspriešana vienā mm. brīdī. Mm. Mm. Un, protams, ka cilvēki neiesaistās, bet ka viņi nezina, un ne, tu nevar viens pats Klaudio iet un, un apspriest, bet tev vajag viena organizācija, ar ko piedalīties. Un noteikti lūgties par, šo, par šo visu. No nu, kā kristiešiem, jā, lūkšana, bet, bet nevis pasīva, bet ar iesaistīšanos. Ar, ar <laughs> iesaistīšanos jā. Sirsnīgs paldies! Nav no par ko paldies! Uh, Radimēra klausītāji, ar jums paldies par to, ka bijāt kopā ar uh, mani, priesteri Jānu, šajā sar, labo ziņu sarunā ar Klaudio Rivera. Uh, par līderību. Eh, gribu arī atgādināt, ka šis raidījums, tāpat kā daudzi citi raidījumi, var notikt pateicoties jūsu ziedojumam. Ja neesi atbalstījis mūs šajā septembra mēnesī, tad pasteidzies to darīt, jo man šķiet, mums vēl kāds 100 eiro pietrūks līdz 18 tūkstošiem, kas ir vajadzīgi, lai šī mēneša budžets tiktu izpildīts. Ja vari, dodies uz rādījumu arī mājaslapā, atrod sadaļu ziedot un ziedo, lai skanētu.